Olha, essa dupla que eu vou chamar aqui agora, uma dupla que com certeza é, são meus ídolos e tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a música sertaneja hoje está vivendo, com certeza a gente deve essa grande dupla. Duas pessoas maravilhosas, goianas, aqui do Goiás. Meus padrinhos também me ajudou a fazer esse, esse disco novo que saiu também. Eu queria uma salva de palmas, por favor. Zezé de Camargo e Luciano. Zezé! Ô, oh, Mas você tá gostosão, hein? Tá bonitão. Uh! Mas nada, rapaz. Oi, gente! Cadê a goianada comedora de pequi aqui? Obrigado. Mas, mas, aqui não tem só Goiânia, não. Tem o Brasil tem inteiro aqui, né, Gustavo? Brasil inteiro aqui. Tudo bem com vocês? Uma honra estar tá aqui fazendo parte desse projeto, desse Boteco do Gustavo Lima aqui. Você viu o boteco arrumado? Você viu que o boteco bacana, pai? Viu? E bem frequentado, né? Bem Olha frequentado. só. Tá, né? Lindo. Goiás é bom demais. Né? Machuca. Tchê, tchê, tchê, tchê. Essa é pra beijar na boca, a gente costuma dizer. Uh. Pra vocês cantarem, hein? Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia, mas na primeira vez Ainda me lembro bem Vai, Luciano Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi seu diário arrancada Quero ver a galera cantando assim, ó e resta alguma esperança. Saudade, saudade era arrancar essa página da minha vida. A maior dupla sertaneja de todos os tempos, Zezé de Camargo e Luciano. Verão, verão, verão. Misterios, Fuiste mi mi secreto, ha pasado el tiempo. Y aún te quiero tanto como ayer. Mi corazón te busca y cuenta los días. Mi mente te piensa, mi alma está tan vacía. Nuestra primera vez. Primera vez. Se me grabó en la odiarte. Tal vez yo de tu passado só um recuerdo mais e eu oigo tu voz que me llama. va debo arrancar esta página de mi vida. Oh, oh, oh, Además no aguanta, ¿no? ¡Oh!